Toy frisk. Känner du den här som du tar en toy? Toy lugn. Blir man alltid var gång man tar en toy? Kör du bil eller bär iväg på en motorhoj? Kopplar du bäst av och blir lugn om du tuggar på Toy. Ha alltid ett paket Toy till hands, i fickan, i väskan eller i bilen. Toy tuggummi ger er en frisk andedräkt. Toy frisk, Toy lugn. song.